Հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 300 գրակոց։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում տեղի է ունեցել պաշտոնի փոխանցման հանդիսավոր արարողություն։ ԱՄՆ-ն աջակցում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Լոս Անջելեսում նշվել է Արամ առաջինի գահակալության 20-ամյակը։ Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում տեղի է ունեցել Գութան ազգագրական երկի բարի փառատոնը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ շնորհավորական ուղերձ է հղել հրեական համայնքին։ Ռուսաստանի Խանտիմանսիսկ քաղաքում կայացած շախմատի աշխարհի պատանեկան առաջնությունում Հայաստանն ունեցավ երկու չեմպիոն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից ռադատարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 30 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 300 գրակոց։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 ԼՂ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ՀԱԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ ՀԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը համանախագահների նախանշված IT շեմին հույս է հայտնել, որ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը կհամաձայնեն անցկացնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով հերթական հանդիպումը։ Հուսանք, որ նախագահները կհամաձայնեն անցկացնել հաջորդ հանդիպումը։ Այս պահին հաջորդ հանդիպման օրն ու վայրը սահմանված չեն, ասել է Օրլիքը։ Նրա խոսքով համանախագահներն աշխատում են հակամարտության կողմերի հետ դրա լուծման համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը երեկ այցելել է Պաշտպանության նախարարություն եւ բանակի բարձրագույն սպայական կազմին ներկայացրել Պաշտպանության նորանշանակ նախարար Վիգեն Սարգսյանին եւ զինված ուժերի գլխավոր штаբի նորանշանակ պետ Մովսես Հակոբյանին։ Հանրապետության նախագահն անդրադարձել է նաեւ այն հանգամանքներին, որոնք հաշվի առել այդ որոշումները կայացնելիս։ Այդ համատեքստում Սերժ Սարգսյանը հանգամանորեն խոսել է նոր համանadrության պաշտպանության նախարարի, նախարարության եւ զինված ուժերի գլխավոր штаբի դերակատարության մասին երկրի պետական կառավարման համակարգում։ Սերժ Սարգսյանը վստահեցրել է, որ իր մասնակցությունը հետաքրությունը չի պակասելու պաշտպանության նախարարության եւ ամբողջ զինված ուժերի հանդեպ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԱՄՆ-ն աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը եւ շարունակում է ակտիվորեն փոխգործակցել հակամարտության կողմերի հետ։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի ծառայության ղեկավար Էլիզաբետ Թրյուդոն։ Լինելով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիչ, մեր դիրքորոշումն այն է, որ արդարացի կարգավորումը պետք է հիմնված լինի միջազգային իրավունքի վրա, որը ներառում է Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն եւ ինքնորոշում, ասել է նա։ Թյուդոն նաեւ հավելել է, որ խաղաղության համար պատասխանատվությունն ընկնում է երկու երկրների առաջնորդների վրա։ Մենք կցանկանայինք հաստատել նրանց կարևորությունը բանակցությունների ճանապարհով խաղացան հասնելու հարցում։ Արամ առաջին վեապար հայրապետի գահակալության 20-ամյակը մեծ շուկով նշվել է Լոս Անջելեսի Glendale բարձրագույն վարժարանում։ Միջոցառմանը ցուցադրվել է վեապար հայրապետի գահակալության 20-ամյակին նվիրված տեսաերից։ Արամ առաջինն իր գոհնակությունն է հայտնել ձեռնարկի կազմակերպման համար։ Իր խոսքում նա կոչ է արել երիտասարդներին առավել ակտիվ լինել ազգային խնդիրների լուծման գործում։ Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսը կարևորել է Հայաստան-Արցախ Սփյուռք երամիասնության ամրապնդումը։ Մեր ժողովրդի կյանքի ճամփան ուղղված է միայն դեպի Հայաստան մեր ժողովրդի երազը ամբողջական Հայաստանն է, ամբողջական հայությամբ։ Այսպես երազ է մեր ժողովրդի երազը։ Սա սոսկ քաղաքապարախոսություն չէ, այլ ազգիմը մեծ երազն է։ Եվ այդ մեծ երազի ճամփուն վրա մենք պետք է դաստիարակենք մեր ժողովրդի զավակները։ Հայաստանին եւ Ղարաբաղին պետք է օգնենք ոչ միայն նյութապես, այլ հայրենաշինության բոլոր միջոցներով, ընդգծել է Արամ առաջին կաթողիկոսը։ Այդ գործում նա առանձնացրել է երիտասարդության դերը ոչ միայն ազգի ապագա, այլ նաև ներկան։ Ես կհավատամ, որ այսօր մեր երիտասարդությունը արդուն է եւ գիտակից։ Ահավասի Պեչին Շոչանին այդ մի քանի օրերը հարաբաղի մեջ, որոնք մեզ մտահոգեցին, ամբողջ աշխարհի մեջ հայաշարժ եղավ դեպի Ղարաբաղ։ Հետևաբար, սա ազգային գիտակցությունը մեր ժողովրդի կյանքի մեջ եւ հատկապես երիտասարդության կյանքի մեջ ես կողջ ունեմ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հանրապետության ջրային տարածներում յուրաքանչյուր տարի գրանցվող պատահարները լուրջ մտահոգության տեղիք են տալիս։ Բացառություն չէր նաև այս տարին, երբ գրանցվեց 3 դեպք, որից մեկը մահվան ելքով։ Նշված տարածներում քաղաքացիների անվտանգության ապահովումը մշտապես գտնվում է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ղեկավարության ուշադրության ներքո։ Իրականացվում են տարբեր կանխարգելիչ միջոցառումներ ջրում գրանցվող պատահարներից զերծ մնալու նպատակով։ Հատկապես մեծ ուշադրություն է դարձվում ջրափրկարարների պատրաստվածության բարձրացմանը։ Ինչպես ասաց ԼՂ կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Արթուր Հարությունյանը, Բացի պլանային պարապմունքներից, ջրափրկարարները վերապատրաստման են գործողում Հայաստանի Հանրապետություն եւ արտերկիր հրավիրվում են բարձրակարգ մասնագետներ։ Հաշվի առնելով, որ ավելի անհրաժեշտ է պրոֆեսիոնալ մակարդակի ցուցանողներ, հրավիրեցինք մեր գործընկերներին, հանձնես Բուլղարիայից ջրափրկարարների ակումբի ղեկավարին, որը մեծ սիրով ընդունեց մեր առաջարկը եւ այստեղ մեր ջրափրկարարների հետ պրակտիկ պարապմունքներ անցկացնելու։ Սա լինելու է շարունակական Գրիգորը Բուլղարիայում հայտնի ջրասուզական ակումբի ղեկավար է։ Երկու տարի առաջ առաջին անգամ ժամանել է մայր հայրենիք։ Շատ էր ցանկացել լինել նաև Արցախում, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով չէր հաջողվել։ Ինչպես ինքն է ասում, իր ընտանիքը մշտապես ակտիվ մասնակցություն է ունենում Բուլղարահայ համայնքի կյանքին, սակայն հատկապես ապրիլյան իրադարձություններից հետո որոշեց նաև իր մասնագիտական գիտելիքներով օգտակար լինել Արցախին։ Ապրիլ ամիս, երբ որ խնդիրները այստեղ բալախվեցան, սկսա մտածել, թե իմ գալս Ղարաբաղ պետք է ոչ մի մենակ էքսկուրզիայի համար տուրիստական ճամփորդություն լա, բայց պետք է մտածեմ ինչպես օգտակար գրամ այս մարտոց այստեղ։ Շատ ուրախ եմ, ես ինչ որ գրծա այս օրերուն մեջ մաքսիմումը իրենց դվի եւ ուրախ եմ թե այս իրենց սովորած բաները շատ օգտակար բիդելան իրենց գործին մեջ Արտական իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենը Աջակցության համար շնորհակալություն հայտնելով բուլղարահայ գործընկերներին վերջիներից հանձնեց շնորհակալագրեր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության եւ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ 3 Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում կայացավ Գութան ազգագրական երկի բարի փառատոնը, որը հիմնադրել է Մրո հայ ազգային երկարարեստի կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանի գլխավորությամբ պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Երեք երեկոյան Ստեփանակերտի վերածնունդի հրապարակը մարդաշատ էր։ Ազգագրական երկ ու Փարի սիրահարները հավաքվել էին ու մեր ազգային հոկեպար մեղեդինների ներքո շուշպար բռնած ուրախանում էին մեծ ու փոքր։ Ասել է թե հրապարակը վերածվել է պարահարթակի։ Փառատոնի հիմնադիր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանի խոսքով Բոլորիս մշակույթն է եւ բարձավոր ենք տարածելու, պահպանելու եւ մեր պատասխանատին փոխանցելու։ Սա մեր պարտքն է եւ բարգ Աստծո որ մենք այսօր կարող Փառատոնի հիմնական նպատակն է ավանդական երկու բարի պահպանումը, սերնդեսերունդ փոխանցումը, որ เป զի եկող սերունդը դառնա հայկական մշակույթի գրողն ու իրենցից հետո եկող սերնդին փոխանցողը։ Այն նպատակ ունի նոր կյանք տալ մեր ազգային մշակույթին, մեր ավանդական երկու բարին եւ մեր հոգեվոր արժեքներին։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական երգչուհի Լեյլա Սարիբեկյանն անկեղծանում է. «Սիրում եմ Արցախը, սիրում եմ Արցախի հերոս ժողովրդին»։ Ամեն անգամ, երբ որ գալիս եմ Արցախ, about in mid month of Մտահոգություն մնա սահմանի վրա, սրտի տրոփյունով մոր սպասող սիրտը, որտեղ զինվորը պահպանում է աշխարհի սահմանները։ Միջոցառմանը ելույթ են ունեցել Ակունգ, Կարին, Սասնածռեր, Վերադարձ, Մենք ենք մեր սարերը երկի բարի համույթները ներկայացնելով Հայաստանի ու Արցախի տարբեր շրջանների երկն ու պարը, թատերականացված ծիսական արարողություններ։ Բացի այդ, ցուցադրվել են նաև հայ երկի ու պարի երախտավորների գործունեությանը նվիրված կարճամետրաժ ֆիլմեր։ Ցանկալի է, որ նման փառատոներ հաճախակի անցկացվեն, քանզի նման միջոցառումների շնորհիվ մենք կարողանում ենք պահպանել մեր ավանդույթները, ասաց ազգային ժողովի падգամավոր Վարդգես Ուլուբաբյանը։ Տպավորություններս ամենավառ, ամենապայծառ, ամենալավ տպավորություններն Հավելենք, որ Գութանազգագրական երկի Պարի փառատոնն անցկացվում է 2014 թվականից Արցախում փառատոնն առաջին անգամ է հյուրընկալվում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի հրեական համայնքին հրեական նոր տարվա Ռոշաշանայի կապակցությամբ։ Հայաստանի հրեական համայնքի սիրելի ներկայացուցիչներ, շնորհավորում եմ ձեզ հրեական նոր տարվա Ռոշաշանայի կապակցությամբ։ Թող այս նոր տարին Հայաստանի հրեական համայնքի եւ ողջ հրեա ժողովրդի համար լինի խաղաղության, բարեկեցության եւ հաջողությունների տարի։ Թող ավելի ամրապնդվեն մեր ժողովրդների միջև արկա դարավոր կապերն ու փոխհմբռնումը։ Այս պայծառ տոնի արդիվ մեր հրեա հայրենակիցներին եւ ողջ հրեա ժողովրդին մաղթում եմ ամենայն բարիք եւ առաջընթաց, ասված է ուղերձում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ գրող հրապարակախոս Ալվարդ Պետրոսյանին ծննդյան 70-րդ տարեդարձի արդիվ ուղերձում մասնավորապես ասված է. Դուք ժամանակակից հայ արձակի ինքնատիպ դեմքերից եք, որի ստեղծագործություններում արկա են մտավորականի ցավն ու մտահոգությունը, ինչպես նաև անսահման սերն ու հավատը հարազատ երկրի ապագայի հանդեպ։ Մաղթում եմ ձեզ առողջություն եւ նոր ստեղծագործական հաջողություններ։ Շարունակելով զարգացնել Հայաստանին Իսկանդեր հրթիռային համալիրներ վաճառելու թեման եւ փորձելով ինչ որ կերպ հանգստացնել լարված նյարդերը, ադրբեջանցի падգամավոր Եվդա Աբրամովը սենսացիոն հայտարարություն է արել։ Падգամավորը հայտնել է, որ մոտ ապագայում Իսրայելը Ադրբեջանին կփոխանցի երկաթե գմբեթ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգ։ Նրա խոսքով այս սպառազինությունն արդեն պատրաստ է Ադրբեջան մատակարարելուն։ Այդ համակարգը Իսկանդեր հրթիռներին թույլ չի տալի գետնին ընկնել վստահեցնում է падգամավորը։ Սակայն նշենք, որ երկաթե գմբեթը նախատեսված չէ Իսկանդեր օպերատիվ տակտիկական հրթիռային համալիրների դեմ պայքարի համար։ Երկաթե գմբեթը հակաօթային պաշտպանության համակարգ է, որը նախատեսված է 4-ից 70 կիլոմետր հեռահարությամբ անկառավարելի տակտիկական հրթիռներից պաշտպանվելու համար։ Հնարավոր է падգամավորը իմացել է Իսրայելի կողմից Ադրբեջանի նման համակարգեր մատակարարելու մասին, սակայն չի հասկացել, թե խոսքն ինչի մասին է։ Ադրբեջանցի падգամավորի նման չմբռնողականությունը հետաքրքրական է։ Падգամավորը կարող էր հակաօթային պաշտպանության համակարգը շփոթեցնել ինքնաձիգերի, Իսրայելը Չինաստանի կամ ինչն ավելի հավանական է, ցանկալին Իրականի հետ։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի նախաձեռնությամբ կայացել է լավագույն ձայն մանկապատանեկան երաժշտական մրցույթի գալահամերգը։ Մրցույթի արդյունքում երկրորդ փուլ անցած 6-ից 11 տարիքային խմբի 6 12-ից 13 տարիքային խմբի 9 եւ 14-ից 17 տարիքային խմբի 10 մասնակիցներից ժյուրի ընտրությամբ տարբեր անվանակարգերում հաղթողները Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի կողմից արժանացել են պատվոգրերի եւ նվերների։ Մարզասերների համար Ռուսաստանի Խանտիմանսիս քաղաքում կայացած շախմատի աշխարհի պատանեկան առաջնությունում Հայաստանն ունեցավ երկու չեմպիոն։ Մինչև 16 տարեկանների բաց մրցաշարում չեմպիոն հրճակվեց Հայկ Մարտիրոսյանը, Նա 11 տուրերում վաստակել է 9 միավոր եւ միանձնյալ զբաղեցրել առաջին տեղը։ Մինչև 18 տարեկանների պայքարում էլ աշխարհի չեմպիոն դարձավ Մանուել Պետրոսյանը, ով եւս 11 հնարավորից վաստակել է 9 միավոր։ Մենք կղզում մեկնարկել է Isle of Man շախմատի միջազգային մրցաշարը։ Հայաստանը մրցաշարում ներկայացնում են շախմատի տղամարդկանց ազգային հավաքականի անդամներ Գաբրիել Սարգսյանը, Սերգեյ Մովսիսյանը եւ Հրանտ Մելքումյանը։ Գաբրիել Սարգսյանն ու Սերգեյ Մովսիսյանը իրենց առաջին երկու տուրերի հանդիպումներն ավարտել են հաղթանակով, իսկ Հրանտ Մելքումյանը տարել է 1 հաղթանակ եւ 1 պարտիա ավարտել ոչ ոքի արդյունքով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամատություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 9-ից 13, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպառվեց։